Hartelike goeiemiddag allemaal wat ingeskakel is. Dit is vrijdag en dit is 3 uur en dit is ons inleidingslikkie daai. En dit is Memories are Made of This gedoen dier uh, Ray Conniff en sy orkest. En ja, uh, ek het een weie speelhuis vandag. Vandag is dit nie hand selected nie. Dit is by the spin of the wheel. Ek het uh, die cursor gevat en dan wirt ek hom so af en so hardloop hy af op die speelhuis en daar waar hy gaan stop die plaat kies ek en ek sit hom op en ek het dit ten minste 28 keer gedoen om vir julle 28 liekies so dit is nie my beste kees is nie maar uh, ek, ek, ek is heel tevrede met waar hy gaan land het uh, 90, 99% van hulle ken ek daarom en 99% van hulle is val onder my ginslinge, maar ek moet sê, my, my, my speellys het, eh, seker by die 8000 lekkies, ek is nie seker nie, maar ek sit nie een lekkie op as ek nie van hom hou nie. So, dit is maar allemaal wat ek like. Uh, so, um, ja, dis wat ons, en ek het een splinter nieuwe ook, uh, wat my vrou verochend sê, sê, sy dink gestraand aan hierdie lekkie, hy sal ek vir julle sê wanneer ek by hom kom, hy is die enigste wat ons nou nie so randomly gekies het nie, Right, ons mors tyd. Hoekom stap ons nie aan nie? En ek sien, heel eerst op die ding is Albert West. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will your head on As hy put your head on my shoulder, Albert West, hy sê put your head on my shoulder, maybe we'll fall in love. Nou joh, wacht. <laughs> um, ehm, ok, ons stap aan. Die volgende wat ek opgeval het, was die eindste Audrey Landers, suksesvolle actrice, sangeres, skryfster, komponist en producent, bekend vir haar aanhangers wereldwijd, uh, vir haar uh, onvergetelike rol as Afton Cooper, vir acht jaar lang, in die televisie reeks eh, Ted Dallas en uh, dit was in 1978 wat sy daar gespeel het en honderde televisie optreders daarna in 1980 en 1990s. Ons gaan na haar luister en hier is twee van haar die eerste een is uh, kom ons maak die eerste een Summer Night in Rome dit is een van haar oudstes dan een redelike wel meer onlangse nieuwe ene, al is het 1983 Little River. So dis die twee wat ons gaan luister van Audrey Landers. Hier kom Summer Night in Rome. MUZIEK Audrey Landers, uh, prachtige liekie daar, uh, Little River, hy het lang gevat voordat ek hom opgemerk het, ek meen hy is in 1983, en ek het hom eers, seker nou vier jaar terug, wat ek die eerste keer aandag geskenk het aan die liekie, uh, wat ek, ai my wereld, hier is nogal iets cute, jy weet, um, <laughs> ok, ek sien Judy, Judy, jy sê, jy sê, Judy Swanepoel, uh, van uh, uh, Centurion, sy is ingeskakel en sy sê sy, sy is op pad, maar sy sê nie op pad waar jy nie. Ok, maar moet nie wals met die karretjie saam nie. Rij rechtheid, uh, hou jy oor op die pad en moet nie te veel concentreer op die muziek nie. Jy weet, jy kan dalk beginne wals 1, 2, 3, 1, 2, links en rechts. Uh, ja, ek is uh, eh, blij, jy is ingeskakel, ek hoop jy geniet alles wat jy hoor. Right, hierdie ou, jy sien, nou moet hier die spin methode van my om die uh, eh, speellijst te kies, is hier nou een ou wat ek eindelijk nooit uh, rarig kies om te speel nie, maar die kursor eh, uh, uh, het op hom gaan val, en dit is, as ek vir julle sê, Reginald Kenneth Dwight. Wie op aarde sê julle sê is dit? En dan kan ek ook so my bylas, hy is nou sir. Jep, ons praat met van niemand anders as sanger, liedjeskrijver, komponist en ikoon, Elton John. Hy is gebore as Reginald Kenneth Dwight op 25 maart 1947. Hy is eindelijk jonger as wat gedink het. Ek het redder gedink, hy is meer hier so na die vroege 40s of uh, laat 30s. Ek nie geweet, hy is in 1947. Ok, uh, dit is in Penner Middlesex, Engeland waar hy gebore is. Hy het op vroege ouderdom sy passie vir muziek ontdek, het homself geleer om klavier te speel, het eh, hy slechts vier jaar. Ek weet, ek, ek dink die mense wat hulle self so leer om iets te speel, hulle kan nie een noot lees nie, maar hulle speel gitaar, hulle speel uh, wat ook al, enige instrument, sonder om muziek te lees. Ek dink hulle uh, maak mooier muziek as die ou, oeps, nee, wacht, nee, ek sit myself nou hier so uh, in vir uh, kritiek, maar uh, ek, ek het al baie van hier mense gehoor, jy weet, as, as hy, as hy nieuwe liedje hoor, dan gaan sit hy en dan speel hy. Uh, en uh, ja, ek, ek, ek denk, uh, wel, dit kom makkeliker na hom toe, dat ek het so stel, as met die ou wat uh, gestudeer het in die muziekboekies en die note en die een met die afarmpie en die een met die oparmpie en die een met uh, uitroepteken achterna en hy zigzag tekenkie. Oei, hy is als Grieks vir my. Uh, maar ja, dit is nou Elton John wat ek gesê het. Um, en oké, okay, ons gaan nou na hom luister, na Sir Elton John en die liekie wat hy vir ons gaan bring is... I guess that's why they call it the blues. Ja, het jy al ooit gewonnen hoekom? Nou luister na hierdie plaat. En dan weer altyd, uh, da, daarna sê, sad songs, say so much. Dit is Elton John. Geniet! Geniet! Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away. Dust out the demons inside before you say so much. Dit is baie waar, ne? Ek weet nie, ek is, deesda is ek baie meer, wat sal mens het noem, emotioneel, as wat ek ooit was, hoe ouder ek word, <laughs> hoe makkeliker uh, moet ek my traantje wegsteek, en uh, ek meen hoe moeiliker. Ja, uh, wel, ek, ek, ek weet nie wat het veroorzaak nie, is het maar die ouderdom of wat, maar ek, uh, het skielike deernis ontwikkel, laat ek het so stel. Ok, nou, die ou wat nou hier vir ons le en kyk, is, hy het aanvankelijk het hy die Banana Boat Song ook gedoen, hy is geboor op 1 maart 1927 in New York City, Harry Balafonte, en uh, hy het gesikkel met armoede en omstuimige uh, eh, gesinslewe as een kind, jy sien, nou voel ek nou al klaar jammer vir jou. Sien jy wat ek meen? A sad song uh, say so much. Nou, sy professionele loobaan het met uh, begin met muzikale Carmen Jones en uh, binnenkort het hy treffers in lijste verbrand met treffers soos The Banana Boat Song, Zion Dayo, yep, en Jumping Line, um, ehm, Bellefonte het ook die sociale en politieke opstande, het hy deelgeneem en het sulke gesochte toekennings as die nationale medaille van kunst verdien. Ons luister na hom, Henry Bel Harry, Harry Belafonte, excuse, um, Jamaican Farewell. Thank you. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say, I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out While on their head they bear Ackee rice, salt, fish are nice and the rum is fine any time of year But I'm sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls sway to and fro. I must declare my heart is there though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say, I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around Had to leave a little girl in Kingston town Sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down Harry Belafonte, Jamaican Farewell Had to leave a little girl in Kingston town Um, Ja, ek sien Judy sê sy is op pad, op pad na Pretoria. O, dan wonder ek waar was sy, want ek doch sy is in Pretoria. Wel, Centurion is mis Pretoria, is het nie? Maar in elk geval, ja, ek weet daar is een groot strijderijde oor, of een bekleerijde oor. Is either Centurion of is Pretoria, um, ek weet daar is uh, uh, gevoelens <laughs> eh, oor uh, is Centurion in Pretoria, of is, jy weet, ek weet nie. Maar in elk geval, kom stap aan, en sy sê, sy moet concentreer op die pad, en ja, veilig rijd. Die volgende mense is ook baie, baie gewild en baie bekend. Hulle is ook van Nederland. Uh, ek wonder of Motti vanmiddag luister. Sy is nou daar in Nederland. Ek wonder of sy nou, wanneer kom hulle terug, daar na George toe. Um, ek geloof, as sy gap kry, as die kinders haar nie weer uitgevat het na een of ander kaasfees of groot gebeurtenis in Nederland nie, ek meen, doen die beste terwyl jy daar is, maak memories, uh, dan uh, sal sy seker luister en groete aan haar en al die kinders wat ook dalk saam luister. Nou, BZN is op ons tafel en uh, sy, uh, hulle is van Nederland en het vanaf 1966 tot 2007 een reeks treffers gehad. Uh, hulle het meestal in Engels en in Frans opgeneem, maar het ook sukses gehad met materiaal in uh, Nederlands en in Duits. Nou, ons gaan een uh, Engelse enigie speel uh, van BZN, en dit is mm. Let's Sail Away. Let's Sail Away. Now the afterglow is dying in a harbor so serene. Look into the loveliest eyes I've ever seen. Where the waves so softly swaying in the twilight of today. I am aching for your love and fade away. Take me Say. BZN en onmiddellik maak ek een nota hierso, daai opname van my is nie van die beste nie. Daar is uh, iets wat uh, terugvoering en vibreer en, ach nee, hy is nie aangenaam om te luister nie. Uh, let sail away van BZN, ek sal hom moet delete en vir my een beter weergave kry. Maar, in elk geval, ons stap aan, en weet, hierdie, ek sien, Hanlie, jy is ook ingeskakel, en eh, uh, ja, uh, ek het gestrand, het ek na Hanlie en uh, eh, André geluister met hulle program uh, Iets van Alles en die uh, syne wou nie saamspeel nie, hulle val elke kort kort en val elke kort kort, toe vaar hulle my gauw, sal jy vir ons instaan as ons weer een keer val? Toe sê ek, nie, oké, okay. <laughs> maar ek het nog niks gereed gehad nie. Toe gaan ek, en dit is waar hierdie uh, vandagse uh, eh, muzieklijst vandaan kom. Ek het toe die ding gedoen van, ek vat die cursor van my, of my muis, en dan rol ek om, dan hardloop hy af op die lijst, en daar waar hy gaan stop, daar liekie sit ek op, woep en weer, en sit, en woep en we en sit, en so het ek die hele speellijst, so dat as hulle weer sou val, sou ek gereed gewees het vir een program en jylle sal hierdie program gehoor het. Dit is waar die muziek vandaan kom vandag. So dit is nie uitgesoek, handpiekt, soos ek normaal wegmaak nie. Hierdie is sommer maar net random. Uh, in kuis, Hanlie jylle weer geval het en dan kon ek dadelijk net oorgevat het en aangegaan het, dan het ek daar my speelhuis gehad. Maar nou, ja, dit, dit was nie een mors van tyd nie, nou het ek een speelhuis vir vandag sy uitsending. Foster en Ellen, oh, baie gewulde mense van, uh, wel groepie van Ierland, hulle vermaak ons volgende, die Diose Farm strek al van 45 jaar in die tyd, in die tyd produceer hulle 30 albums met verkope uh, van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Ja, dit is my mag eh, groot uh, cijfer, 22 miljoen Ok, tydens die Suid-Afrikaanse toer raak hulle versot op die Suid-Afrikaanse weine en natuurlijk ons mense sy gastvrijheid en vriendelijkheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 1947. Hulle sticht die groepie Foster en Ellen in 1975 met die liekie A Bunch of Time. Nou eh, ja, daar is so'n story achter daai. Eh, wat is A Bunch of Time? Is een eh, kruie wat uh, elke uh, maagd gedra het, dit meen sy is nog rein, as sy a bunch of time vastgemaak het om haar nek, en ja, die, die, die, die hele story word uiteengesit op, uh, gaan kyk op Wikipedia, of waar ook al, na a bunch of time, ja. maar in elk geval, dis nie wat ons nou gaan luister nie. Hulle maak eers in 1979, dis ook om ek sê 45 jaar, hulle het eers in 1979-80, het hulle werkelijke deurbraak gemaakt, en het sededien nooit weer teruggekyk nie. En wat ons gaan luister van hulle is You Are My Best Friend. You Are My Best Friend van Foster en Ellen. Ek is ook nie seker dit is een van hulle eie nie. Ek dink hulle doen een cover hier so vir. Uh, you My Best Friend is dit hot chocolate? Ek is nie seker nie. Maar kom ons luister in elk ja. geval. Hier kom hy. placed gold on my finger. You brought love like I've never known. You gave life to our children and to me a reason to go on you're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over. You'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter troubled winds You're my anchor In life's ocean But most of all You're my best friend Hulle bly dan maar iets stekend. Uh, dit is Eh, Foster en Ellen met You My Best Friend. Een prachtige liekie ook. Ok, kom ons kyk wat is nou, wie, wie, wie gaan vir ons nou sing. En, en dit is ook een ou wat, saam met Elvis het hy begin, door die tyd, en hy was, ek so sê, dwarsdeer. Uh, eh, altyd as ek van hom praat, dan sê ek, dis die ou, met geen geraamtes in sy kast nie. Dan weet jylle som onmiddellik, ek praat van Pat Boone uh, was, uh, hy was geboor op 1 juni 1934 as Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville in Florida. Sy skoolloobaan voltooi in Nashville. Dit is natuurlijk die moederstad van country, country muziek en hy trou later met een van country sterre sy dochter, Red Folly sy dochter. Uh, eh, haar naam was Shirley. En so word hy ingetrek in die muziekwereld. Uh, net so tussen 1956 en 1963 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100, waar sommige selfs baie bekende sanger nooit rechtkrim, selfs eenmaal eh, daar het draai te kan gaan maak nie. Nou ons gaan luister na, oog al sy liedjes is immer groen, maar die een wat ons nou gaan luister is Bernadine, kan jylle om onthou?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 Dream, dream, dreams of Bernadine. Yahoo! En dit is Pat Boone, Bernadine van 1957. Immer groen en ek wonder waar is hy dees daar? Ek weet hy lewe nog. Ek is, wil ek is seker hy lewe nog. Uh, maar uh, soos ek sê, hy uh, en sy kinders en sy familie daar is nooit iets leliks wat van hulle gepubliseer is nie. Ok, die volgende ou, hey, ja, hy het ook gekom soos een storm en verdwijn soos een wind wat wegwaai. David Scobie, 1964 is hy in Dundee, Skotland gebore. In 1973 het hy saam met sy ouders na uh, Rhodesia geëmigreer en teen in 1975 is hy gereed, gereeld by Beverly Rocks Motel Folk Club in Salisbury waar hy opgetreed. In Zimbabwe het David Scobie tussen 1973 en 1977 Nettleton Primary School in Braisville bygewoon. Daarna het hy van 1978 tot 1979 wauw, dis lang he, dis een hele jaar, Cranbo <laughs> Boys High bygewoon voordat hy in 1980 na Prins Edward Boys High oorgegaan het. Nou, ja, hierdie ene, die meisies was allemaal mal oor hierdie liekie, en hulle was mal oor hom ook gewees, en soos ek sê, dit is direct na hierdie gypsy girl van hom, wat sy ma vir hom sy vingerkies getik het en gesê, hey, luister grootsientjie, jy gaan klaarmaak met jou studies, en dan kan jy gaan sing as jy wil gaan sing, maar hierdie, terwyl jy nog op school is, te gaan sing, uh -uh, dit gaan nie werk nie, en so, hy het het toe gedoen, ja. en daarna het hy nie juist met een groot slag teruggekom nie. Kom ons luister na David Scobie, moet hy een groot hit van hom. En dit is Gypsy Girl. Die girls was mal oor hom, soos ek sê. MUZIEK David Scobie en hy het vir ons gesing Gypsy Girl. Right, die volgende ou, oh, ach nee, hy uh, is wereld, wereld bekend en amal ken sy naam is, daar sal, uh, hy is op 8 januari 1935 gebore, oorlede op 16 augustus 1977 en natuurlijk sy naam is Aaron, Aaron Presley gebore Topello in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. Uh, ek sal sê sy hele familie het met hom verhuis na Tennessee toe, nie hy met sy familie nie. Nee, is andersom. In 1954 begin sy muziekloobaan by Sun Records en kort daarna sy eerste groot trop top of the charts plaat. Nou ja, ek het nou die aand, kyk ek een vast vraag program en hulle sê toe, wat was Elvis sy heel eerste groot treffer? En uh, man, ek kan nou nie onthou wat het was nie. Maar dit was nie Heartbreak Hotel nie. En ek het gedoog sy, uh, wel hier sê hulle dit en oorals sê hulle, dit was sy een eerste groot ene wat hom op die charts gesit het. Maar in elk geval, so blijkbaar is ek verkeerd. Ja. O, dit was op uh, uh, Who Wants To Be A Millionaire, dit is recht. Eh, kan nou nie onthou wat er liekje het hulle gesê, was sy groot, groot, groote, sy heel eerste groote. Uh, ons gaan luister na die mannetjie, Elvis Presley, en uh, die liekje is in 1957 opgeneem, jy sien, dit, dit kan ek onthou. Ek was toe in, was ek al in die, ja, ek was al in die school gewees, um, en hy sê, I don't leave me and now, don't believe me now. ship come to these arms. you leave me now Don't you Net een soos hy, en daar sal nooit weer een wees nie, en daar was ook nie voor een een nie. Weet, ek sê dit elke keer as ek na Elvis luister, maar dit is so waar, so waar. Hy het precies die rechte tyd gebruik om uh, om een idol te word, dat uh, dit was direct na die wereldoorlog, allemaal het na een hero gesoek, en hy was die een wat allemaal kon omdraai en sê, ha, ah, hier is een ou, kom ons volg hom. En dit is Elvis Presley. Nou, eh, in hy selfde era was natuurlijk eh, Cliff Richard en Pat Boone en uh, later het die Beatles bygekom. Maar in elk geval, ja, dit is in 1957 hierdie gewees. Right, en nou waarheen gaan ons nou? Um, ja, hoekom nie? Jesse ek het langklaas van hierdie groep geluister, en hulle is, die, die liekie wat hulle vir ons gaan sing is A Volare, The Very Best of the Gypsy Kings, is die album waar het vandaan kom, en is die samenstelling album van die Franse Rumba Catalana groep, Gypsy Kings, wat in 1999 in Europa, Japan en Mexico uh, uitgereik is. Die Amerikaanse weergawe in 2000 vrygestel en is identies met die eh, weglating van Heat Mix 99 Radio Edit was een snit 20 op die eerste CD van die ander weergaves wat verskyn het. Nou ons gaan eerste luister na die Gypsy Kings wat vir ons gaan sing Volare en dan direct daarna net uh, eh, wel nog ene wat ook in die selfde asem ook een lekker Dice of beat beatman of meer. y kom Volare en dan Bambaleo. Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa el viento rápida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, oh. di felice el Pienso un sueño parecido no volverá más pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado, vende, vende, vende, vende. El destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no encuentro si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti porque mi vida yo la prefiero vivir así. Hey, Gypsy Kings, yes, volare, en dan bambeleio, en as jylle weet wat dit beteken, dan is jylle my een voor. Ek het nie een clue nie, maar muziek het ons nie verduideliking nodig nie. Jy geniet muziek, of jy los dit. Uh, ek weet nie, uh, uh, uh, uh, wat is dit wat die mense voor gaan in muziek dees daar nie? Ek vraag altyd vir my kunstenaars wat ek uh, onderhoud mee het, uh, Dink jy, hulle gaan vir die lyriek julle gaan vir die uh, uh, klanke um, ehm, betu van hulle wel is omtrent 50-50 wat sê, nee, dis die lirieke wat tel anders sê weer, dis die weisie en ja, so dis moeilik om rarig te sê uh, ek geloof die mense wat in die wereld is van uh, liekies skryf hulle sal dalk weet, ek weet nie Ok, nou, wie gaan ons nou nou luister? Kom ons kyk. Ja, uh, die album is uh, Susie and Other Four Letter Words, is die albumse naam, wat in uh, eh, 1979 uitgereik is, die seste atelier album vir die Amerikaanse sangeres, leekie skryver, basgitaarspeler en actrice Susie Quattro, een bonnelkie energie dis wat sy is. Uh, nou die album vat drie enkelsnitte, wat allemaal op trefferslijste verskyn, She's in Love With You, een nummer 1 treffer in Suid-Afrika, waar het 7 weke boe op die grafiek was, een top 20 treffer in Verenigde Koninkrijk, Oostenrijk, Nederland, Noorwee en Switserland, een top 40 in Australië en ook een geringe treffer in Nieuw-Zeeland en die eh, Verenigde Staten. Nou, uh, ja, Mama's Boy, het in die Verenigde Koninkryk sowel as Nederland het het er ook op die kaart te verskyn en I've never been in love uh, in die Verenigde Staten sowel as die Verenigde Koninkryk. Ons gaan luister na eindste Suzy Quattro klein dynamiet dis wat sy is. If you can't give me love, yep wees gewaarski 1978 Patro met If You Can't Give Me Love en ja, Rina Foster uh, eh, uh, eh, eh, Boshoff daar in Bethlehem jy sê jy is ingeskakel van een baie winderige Bet Bethlehem af en uh, ja, nou die oomlik toe ek jou boodskap leer lees, toe begin die wind hier ek so sê, uh, ongelooflik mens kan nou vir die eerste keer sien dis augustus gewees, of uh, ja, die eh, augustus winde is een bykie laat, uh, om nou eers hier aan te kom, maar uh, hy waai hier in Kimberley vandag, en uh, seker daar by julle ook, en ek weet nie of Zeile saam met jou uh, luister nie, uh, as hy is, goeiemorgen na ook, julle moet geniet wat julle hoor, en uh, ja, geniet die program. Ok, en uh, ek weet, uh, Louise, Louise Heinz, uh, is seker ook ingeska ingeskakel, uh, sy luister altyd, en uh, sy het vroeger aangeduid dat sy ingeskakel gewees, van Kroonstad af, uh, so ja, ek hoop jy geniet ook die muziek wat ons vanmiddag vir julle aanbied. Dit is een random lijst, soos ek vroeger genoem het, wat sommer net uh, gespin in, dit is een lucky packet, jylle, op die advertentie sê jylle sien, al die muziek kom uit so'n sak uit, nou die sak is die Lekkie Packet, en dit is waar het vandaan kom. Ok, ons stap aan, en ons kom nou by the George Baker Selection. Hulle was een popgroep van uh, eh, Assen Delft, dit was ook in Nederland. Die groep is vooral bekend vir die 1969 lekkie Little Green Bag, in 1975 wereldwee treffer Paloma Blanca, een van die meest gespeelde liekies in die geschiedenis, en die 1985 pan-Europese treffer Santa Lucia by Night. Uh, ons gaan luister na die middelstene, en dit is Paloma Blanca, 1975, van George Baker Selection. MUZIEK Selection en hulle het ons gebring daar waar ek altyd nou, uh, wel, lately sit ek die funny spot hier en ja, vandag sinne, ek weet nie, ek het een lekker ene afgelaai uh, en om daar een kant gesit om hom ook op die program te sit en uh, net nou toe ek om gaan soek om hom nou te sien ek nie, in plaas van om die tyd aan te dui, is daar klomp vraagtekens uh, by hom, so ek neem aan dan, hy het nie recht opgeneem nie. So skielik moes ek toe rond gaan gryp, ewers in die archiewe, om iets te kry, toe kom ek gelukkig, uh, jy weet, eh, hulle is alfabetisch, en sommer die heel boe, is Bob Newhart, en die uh, eh, staalkie wat hy ons gaan vertel, is Diffusing a Bomb. Julle het hom al gehoor, uh, ehm, maar ek geloof nie allemaal van julle nie, so die wat om nie geluister het, die wat om geluister het al, geniet om weer, die wat om nog nie geluister het nie, geniet om van vooraf.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 Ok, die program gaan aan en ons trek nou by ene Connie Francis. Connie Francis. Sy is gebore as Concetta Rosa Marie Frankenero op 12 december 1938, Amerikaanse popsanger of sangeres dan en toonomgevende uh, eh, vrouwelike sangeres van die 1950s tot die vroege 1960s. Uh, alhoewel haar eh, kaartkes sukses in die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis een top, excuse <clears throat> toch, concert aantrekking gebleid, ten spuite van ernstige onderbrekings in haar loopbaan. Ek dink, uh, ja, wel, ok, dit is my, uh, kom ons los die deel nou uit. <clears throat> sy is steeds actief op, uh, oh nee, sy is nie, sy nou maand terug is sy oorlede, Connie Francis, uh, en die, die liekie wat sy vir ons gaan doen, is, everybody is somebody's fool. Kom ons hoor hoe klink hy. Francis, een van my groot ginslinge gewees, uh, wat ook, sê hy nou, last maand, of was het in, ja nee, het was last maand, is sy oorlede. Ok, ons gaan nou luister na een Ierse damiekie. Ek hou so van die Ierse. Cathy Maguire, Ierse sangeres, liekie skryfster, eh, model en een TV aanbieder, wat op 11 oktober 1981 in Dundalk County Louth, eh, dit is in Ierland, gebore is, op die ouderdom van, uh, oh nee, hulle sê net op een jong ouderdom, het Maguire een kinderster geword en haar eerste album op 12-jarige ouderdom opgeneem. Op versoek van verskye luisteraars is sy dier Jerry Ryan genooi om een levendige stel op sy radioprogram op te voer en een geleentheid wat een loopbaan aangevier het wat vir TV-programma Eh, talle TV verskynings tot gevolg gehad het en die productie van drie albums ten die tyd eh, dat sy 17 was. Ok, kom ons luister na Cathy McGuire en eh, wel is een typische Ierse meisie, nou hier is een typische Ierse liekie wat sy vir ons gesing en dit sê, will you go lassie, go. Go. Lassie McGuire, Will You Go Lassie Go? Right, uh, wie gaan ek nou gebruik? Uh, kom ons gaan vir Christopher J. Davison. Wat is sy rechte naam? Of sy verhoognaam dan? Uh, hy is Christenburg. Is op 15 oktober 1948 in Venado to Herto in Argentinië geboore. Hy is die sien van Charles Davison. Um, ja, nie Harley Davison nie. Charles Davison, een eh, Britse diplomaat en sy ma was die eerste sekretaresse en sy was Emily de Burg. Uh, eh, gedurende sy kinderjare reis die gesin heel wat en as gevolg van sy, sy, sy eh, vaderse diplomatieke werke en ingenieurswese. Hy het groot geword in verskillende lande soos Malta, Nigeria en Zaire. Toe hy 12 jaar oud was, het die familie Davidson na Emerald Isle in Ierland verskyf en dit is waar hy vandag nog woon, saam met sy vrou Diane en drie kinders Rosanna, Hubie en Michael. Ons luister na Christenburg en die liedje wat hy vir ons sing is When the Dream is Over. Ek dink dit het iets met die oorlog te doen, wanneer die oorlog voorbij is of soe. Ek sien seker nie, kom ons luister na die woorde en dan sal ons kan uitmaak min of meer. When the dream is over it in your heart. Keep it for the moments when we're apart. Kisses in the moonlight, whispers with the dawn. Memories of this magic with your loving boy. celebrations and for you and me. Time to have a dance around the Christmas tree. celebrations and for you and me. Time to have a kiss behind the Christmas. dawn. Memories of this magic with your loving. tell her that I love her. If you happen to see the most beautiful girl and walk out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh. As hy, nou kan jylle hoor hoe het uh, Charlie Rich in 1973 geklink most beautiful girl in the world. Hy is besonder bevoorig om haar te geken het. Um, ehm, ok, eh, ek weet nie wie ons nou gaan luister nie, kom ons kyk. Uh, hier is so paar probleempies gewees en ek uh, dink dit is nou uitgesoord. Julle behoort my nou allemaal te hoor. Uh, ja, kom ons stap aan. So daai en daai en geluister. Kom ons gooi somme, ja, hier. Paul Simon en, en die liekie hy is mis, de, eh, van die groep Simon en Garfunkel en uh, die Likie wat hy vir ons gaan doen is uh, eh, a baie gewilde een van die jare en dit is Mother and Child Reunion Luister ja. lifetime was een baie gewilde likkie daar gewees en uh, ja, Mother and Child Reunion. Cloud lee hier en hulle gaan vir ons iets sing. Hulle was oorspronkelijke Suid-Afrikaanse dames rockgroep wat in 1977 in Johannesburg gestig is en hulle bekendste treffer is natuurlijk Substitute wat saamgestel is dier Wally Nelson en het in 1978 het hulle weergawe uh, die lied nummer 1 in 10 lande bereik en dit ook nummer 2 op die Britse singles charts bereik. Ja, hulle is dier uh, eh, een of ander groep uh, is hulle uh, geënter in die charts. Self kon hulle dit nie gedoen het nie uh, met die sancties tegen Zuid-Afrika op daar die stadium. Nou, die een wat ons gaan luister van Cloud vandag is uh, Substitute, die een wat ek genoem het, hier kom hy. As hy, substitute van Cloud, hulle was wereldklas, ek sê, sê daar het Zuid-Afrika een groep dames opgelever, wat lang voor hulle tyd was, in die tyd wat hulle baie gewild was. Uh, dit was beslis nie in Zuid-Afrikaanse standaarde, die, ja, uh, uh, eh, het hulle ver oorskry, om het so te stel, uh, eh, Cloud, die groepie. Right, en hier is een ander groepie wat ook alles oorskree het uh, en ons allemaal was uh, verbelet om na die Beatles te luister. Ja, ons ouders het gesê, nee, dit is uit die boos uit. Julle luister nie na die Beatles nie. En die Beatles was die Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool gevorm met lere John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Ons het allemaal, al ons tieners wat nog op laarskoel was, uh, uh, ek dink miskien nog voorskools ook, het die vier name, soos een recitatie kon ons het opse. Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr en uh, George Harrison, hulle word beskou as die voorste en meest invloedrijke muziekgroep in die geschiedenis. Hulle doen vandag vir ons een groot treffer van hulle en dit was ook in hulle beginjare. I want to hold your hand. I want to hold your hand. nothing will understand. en om te dink al die gegil wat jy in die achtergrond hoort, is mysiekies van ach, 14, 15 jaar of nog miskien jonger betuif van hulle en hulle allemaal is oma's deesda en hulle allemaal het kleinkinders en ja, wat nooit sal glo, dis my oma wat so sit en skree daar vir die Beatles nie, in elk geval, ja, dis hoe dit was. Ehm, um, alles, vir wie was het, ek dink, o nee, het was Elvis gewees, to, in een onderhoud het hy gesê, maar hierdie hordes wat so om jou saam dring en skree en gul en te kere gaan, uh, maak dit jou nie bang nie? Hy sê, nee, hoekom, hulle wil maar net een stikkie van my hee? Nou ja, <laughs> as jy so in die kraal in beweeg, dan vat hulle een stikkie van jou op die draaitafel <clears throat> hierdie groep of nie, sy ou Don, Donald McLean uh, hy is geboor op 2 oktober so ver, ek eh, dink die laaste 7 wat ek gelees het, was allemaal in oktober geboor nou ja, hy is Amerikaanse sanger, liekieskrijver en kitaarspeler bekend as die Amerikaanse troubadour of koning van die route en uh, is, uh, hy is vooral bekend vir sy 1921 70 treffer American Pie. Een acht en een half minuut lang uh, folk rock liekie. Nou ja, vir die tyd vooral waar liekies onder 2 minuten was, is 8 en een half minuten is een marathon. Nou, uh, ja, sy ander treffer, enkelsnette, Vincent Dredel, uh, Castles in the Air, A Wonderful Baby, uh, sowel as weergawe van Roy Orbison, sy crying, en Skyliners se Since I Don't Have You. Die een wat ons gaan luister is hy een wat ek ook genoem het en dit is Vincent. Ek dink Pieter Saas het is die ander een wat hom ook sing. Maar ons luister hier na Don McLean en hy sing vir ons Vincent. Where do you go to? Starry, starry, starry. Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you but still your love was true And when no hope was left inside on that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one Starry, Starry Night, en dit is Don McLean wat gesing het van Vincent, baie diep story uh, oor die geschiedenis van Vincent van Gogh, wat sy eie oor afgesnijd en dan en, op die heel einde sy eie leven geneem het. Ek het ievers het ek een verslag gelees, wat hulle sê, dit was toen nie so nie, hulle het een ander weergave daar gegeen, maar ek gaan nou nie uitbreid daarop nie, eh, ek weet nie genoeg daarvan nie. Ok. Um, ja, mm, wie gaan ons nou luister? Ek wonder. Huh, wie gaan ons nou, oog gaat? Ja, hoe kom nie hierdie ou nie? Kom ons luister na Freddy Breck. Hy is gebore Gerard Breker. 21 januari, sien, as nou daarom iemand in januari, nie amal oktober nie, uh, eh, 1942 in Sonneberg, dit is in Thuringia, 17 december in 2008 sy oorlede, in Rottach Ejeun, Boe Beier. Uh, eh, hy was een Duitse slaggersanger, komponist, nou slagger is maar net een stijl in muziek, uh, en uh, platenvervaardiger, uh, hy was ook een niets anker gewees, sy eerste sukses was Uber of the Welt, 1973, dit, de, laat ek het vir julle sê, dit is ooral oor die wereld, he? Hoes die, ooral die wereld. Um, gebaseer op Va Pensiero van Giuseppe Verdus en Nabucco. Dit is die slavekoorse liekie die. Dit het hy in eh, Engels opgeneem as We Believe in Tomorrow en het was laat in 1972 as enkelsnit vrygestel. Uh, ek het Eh, wel, dit het vroeg in 1973 die Suid-Afrikaanse treffers luister gehaal. Hy het in die loop van sy loopbaan 5 platinum en 35 gouwe plate behaal. Brek is in december 2008 aan kanker oorlede. Ok, ons gaan luister na sy liekie en die liekie is Bianca. Dit het hy gedoen in 1973 baie van julle nog baie klein was, ek myself, ek was toen standaard 3. der Welt für mich, Bianca. Durch jedes Feuer geh ich für dich, Bianca. Ich kann wie du mein Leben nur einmal leben, drum teile ich es mit dir. aus Eisen den Stern Bianca. Ich kann wie du mein Leben nur einmal leben, drum teile ich es mit dir, denn ich will dir allein meine Liebe geben, drum bleibe immer bei mir, trennen uns schwere Ketten. Freddie Breck, 1973, Bianca, is die liekie. Nou, um, Annie Lennox en David Stewart, hulle span samen was die groep uh, The Catch, wat hulle toespits op punk rock en na een paar treffers saam skakel in 1976 oor na The Tourists. Onder die uh, lede van die orkest is uh, ook uh, etiket uitgevers ontwikkel daar uh, baie onmin en die twee besluit om hulle af te stig en liewers aan te gaan in 'n ander genre aan te pak. Hulle eis hulle vryheid om met elektronia teks uh, eh, ele elektronika te experimenteer in Wagga Wagga Australia in hulle hotelkamer neem hulle toe die besluit om as 'n duet met Eurythmics voor te gaan en dit is wat hulle toe geword het, Eurythmics, en uh, die groot treffer wat hulle bereik het, uh, gaan hulle nou vir ons sing, en dit is Thorn in Your Side. Daar is een doorn in jou vlees. Jep, dit is een hindernis. Die kom Annie Lennox en Dave Stewart met haar ene. that time tried to hurt me, but now I know. sy is Annie Lennox en Dave Stewart wat die groep gevorm het en die liekie was Thorny My Side. Uh, ja, hier so is een wat ek eindelijk langklaas gespeel het, ek hou baie van hom en hy was een van my groot ginslinge, ek praat van Freddy Quinn. Ek het hom, toe ek in stand 3 was, het ek hom al gesing, uh, wat was hy liekie, uh, jonge kombald weder, het ek op die kitaar self gespeel en gesing en natuurlijk tot vervelings toe, as ons keiermense gekry het, jyp, dan roep my ma, hy bring gauw jy kitaar, dan sing jy vir hulle, uh, Freddy Koenseliekie, um, ehm, jonge Kombaldwiede. Maar in elk geval, hy is op 27 september 1931, is hy gebore in Neder-Oostenrijk, uh, eh, gebore in Wene groot geword, en sy gewildheid as sanger en acteer in Duitsstalige streek, het in die laat 1950s en 60s gestuig tot hy die personifikatie van die wortelose wanderer aangeneem het. En uh, ja, wat na die see gaan, maar verlang na die huis en uh, ja, een van die twee liedjes wat hy eh, nou vir ons gaan sing, Zeeman daar in die heimat is dat, nee, nee, hy gaan nie daar een vir ons sing nie, uh, hy gaan sing, oh ja, Eh, eh, sy eerste ene gaan wees, lustig is dat sy goeie net liebe, ja, hulle ken hom allemaal van uh, Faria, Faria, ja, wat is het, rustig is die, uh, weer die voortrekkers is hom altijd gesing, maar in elk geval, die ander een is Freddy Koen, en uh, uh, wel die kitarre, uh, und das meer, en uh, ek dink die das meer verwijs na die see, en, as ek, uh, uh, jy weet, ek is nie uh, eh, Duitsmachtig nie, so ek weet nie, dit was in 1959 gewees. Maar kom ons luister na Freddy Koon sy tweeliekies, lustig is das Segoiner Lieber. Zigeunerleben, fahr ja, fahr ja hoch. Braucht dem Hausherr kein Zins zu geben, fahr ja, fahr ja hoch. Lustig ist es im grünen Wald oder Zigeuneraufenthalt. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr. Wasserquellen, fahr ja, fahr ja hoch. Trinken Wasser klar wie Wein, meinen es müsste Champagner sein. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr. ja. van Saria, Saria, ho. Vijf von Tabak hab ich hier, geb ich gerne, gerne dir. Faria, Faria, Faria, Faria, Faria. so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Und als Trost sind ihm geblieben, die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen, der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Juanita, Anita. Juanita, Anita. Juanita, Anita. Hob am Quai von Casablanca Card, ob am Kap von Salvador, singt er leis von Juanita, deren Liebe er verlor. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. Doch sein Leben war nie leer Denn es blieben ihm zwei Freunde Die Gitarre und das Meer Die Gitarre und das Meer 1959 Lang voor Partij van Julle geboren was uh, Ja Dit is uh, Freddy Koen wat dit vir ons gesing het. Oké, okay, kom ons, eh, hierdie is nou meer, uh, meer moderne groepie, en ek praat van die Wenga Boys, ook Nederlandse aerodans groep, en uh, ja, dis verbaasend hoe baie van die groepe wat groot name word hier in Zuid-Afrika, is uh, van Nederland, en uh, ja, uh, um, hulle is uh, specifiek van Rotterdam, hulle is die breinkind van twee Nederlandse vervaardigers, Dit is uh, Wessel van Diepen en Dennis van Dendrischen. Die groep bestaan uit hoofdsangers Kim Sasseboni, uh, eh, sangeres Denise Post van Rijswijk en een mannelike vokale Robin Bors en Donnie Latuperesa. Ok, in uh, teenstelling met die groepse wat sy die naam suggereer, bestaan die Wengaboys uit mannelike en vrouwelike kunstenaars die uh, Ja, ek het dit al achterkom, dan luister ek, uh, hulle sê, Venga Boys, en dan hoor ek hoe sing die vrouwmense daar, want dit my altyd die mekaar gemaakt. Ok, ja, hulle bekendste treffers is uh, We Like to Party, en Boom Boom Boom, enzovoorts enzovoorts, hulle tweede wereld, 25 miljoen plate, wat hulle al verkoop het, die een wat ons gaan luister van hulle, is een van hulle groot treffers, en dit is, Boom Boom Boom, soos ek nou net genoem het. Boom Boom Boom, Die Wenga Boys met uh, wel een minder bekende ene, ek kan nie sê ek het hom al baie gehoor nie, en ek het hom ook nog nie baie gespeel nie, maar ek het vandag met my roulette type uh, kies van een eh, speellys, het ek op hom afgekom en toe sit ek hom op, ok. Um, Chris Andrews is volgende op die draaitafel, en ja, hom ken ons allemaal, hom het ek al gehoor, hy is Christopher Frederik Andrews, boer op 15 oktober, oktober ne, 1942, en is Engels-Duits sanger-liekieskryber, wie uh, eh, muzikale loopbaan in laat 1950s begin het. Chris Andrews is in Ramford in Essex, Engeland gebore en het op die middel van die tienerjare uh, sy eie groep, The Chris Arrival and the Rivers, het hy gevorm. Op 14 maart 1959 maak hy sy Britse televisie debiet op die eh, Oud Boy vertooning. Ons luister na Chris Andrews en die enekie wat hy, dit is nou, ek het julle voor uh, eh, het begin het, het ek gesê, uh, die odd one out vandag wat ek net hier opgesit het, want my vrou het hom vir oogend vir my genoem toe kom ek achter, maar ek het hom baie lang klas, en om die waarheid te sê, het ek dier my speelhuis gegaan, en ek het hom glad nie op my speelhuis gekry nie, toe moes ek hom gaan soek, en ek het hom gekry, en uh, dit is nou die een wat ek vir julle speel, van Chris Andrews, en uh, die ding, uh, hy is net jou jou, is die naam van die liekie, ons het nogals gesoek, om om hom te kry, want my vrou het nie die rechte naam geken nie, uh, maar hier kom Chris Andrews, en, met Jojo, dit is die enigste ene wat van een ander oort afkom, uh, behalwe nou die funny spot, uh, wat uh, ek vandag gekies het vir hierdie program. Chris Andrews, hier kom hy. Just like a boom-a-boom-a-boom-a-ring boom, boom, boom, throw you away, but you come a bouncy back again. Da, da, da, me, but you never, never show me. Giving me the feeling that you don't want to know me. clock just like a boom a boom a boomerang. Da da Throw you away, but you come a bouncing back again. Da da da da da. Maar sê, wanneer las jylle daar ene gehoor? Ek moet sê, dit is baie jare. Ek, ek, ek, ek meen, toe ek om nou hoor, uh, toe ek om aflaai, toe besef ek, o my wereld, ja, dit was een wat nogal baie gewild was en ek het baie van hom gehou, maar ek het om jare laas gehoor. En hier het my vrou my verochend nou weer geremind ge van die liekie. So jylle sal hom ook nou meer in die toekomst hoor. Hy is nou op my speelhuis van 8000 liekies, at least 8000 liekies, en uh, so, <laughs> hy het een beter kans om gespeel te word. As jy nie op die lys is nie, word jy nie gespeel nie. Ok, ek dink, uh, ja, ek uh, wil nou net hier so verskoning maak vir uh, Rudolf, wat uh, ongelukkig moet werk vanmiddag, en hy sal nie sy uitsending kan hanteer dit is om 6 uur, ja om 6 uur, doen hy altyd op spoed. Nou ja, ek het nou aangebied om vir hom in te staan en hy vraag net baie om verskoning vir sy gereelde luisteraars, dat hy dit nou nie sal kan maak nie. Hy werk nou al vir 2 maande 18 ure per dag. Nee. En joh, eh, dit is ongelooflik nie. En uh, ja, hy krij net nie tyd of daar is net nie einde in sig nie hy sê ek moet asjeblief uh, eh, wanneer die show begin wat ek vir die luisteraars verskoning vraag, dat hy hulle so drop vanavond, um, ehm, maar uh, ek geloof hulle sal verstaan en ons allemaal verstaan. Uh, ek, dit is hoe kom ek nou uh, hierdie half uur moet vat om gauw gauw ander muziek, want daar is nog baie oor van die muziek wat ek gekies het vir hierdie specifieke program, maar die genre wat hy aanbiedt, verskil hemelsbreed van die wat ek, so hy het ander <laughs> luisteraars as wat ek het, so ek moet nou probeer om hulle uh, te, te accommodeer, en uh, so ek sal vannig een program moet opstel, wat meer in hulle smaak val, en uh, ja, so ek sê vir julle allemaal baie dankie dat julle geluister het vandag, ek hoop julle die program geniet, uh, soos hy uitgesaai was, en uh, dan uh, gaan ek uitspeel, en met uh, ja, ek het net nou vir Freddy gehad, die ander Duitser wat amper soos Freddy sing, ook so met fors en is natuurlijk Heino. Nou Heino gaan vir ons, dat is Zuidwesterlied, Hart wie kou Mildorn Hots, gaan hy vir ons sing en uh, dan sê ek vir julle goeienacht, uh, julle moet ook, ek onthou, ek sal morgenochtend doen ek die bybelstudie, soos gewoonlik, maar oor naweke, is het net uh, dominee Erik Cornelissen, uh, pastoor Desmond Wessels, doen nie oor naweke die bybelstudie of die uh, eh, ochend gedachte nie. So ek het morgen een baie kort ochend stilte uh, wat ek doen en sondagochend precies diezelfde, maar 10 uur sondagochend het ek vir dominee Gustav Opperman wat vir ons die preek doen uh, en dan om 3 uur het ek weer een muziekprogram, dit is nou weer meer in die lijn van rustige muziek, uh, en dan direct daarna is dit die bybelstudie ook aangebied door dominee Gustaf Opperman, hy is daar van Koolsberg, hy is van die gereformeerde gemeente in Koolsberg, baie baie interessante uh, verduidelikings wat hy doen in verband met die psalms en so, en op uh, radio radio Eendrag is uh, eh, DJ Doep, hy val 7 uur in en hy lever vir julle uh, lekker lekker boeremusiek wat ook morgen dan op potgooi sal wees. So as julle nie vanavond rarig nie kan luister nie, dan uh, wees gereed vir morgen uh, hier by 12 uur, dan kan julle sy uh, muziekprogram of sy boeremusiekprogram luister wat hy vanavond uitsaai. Ek sê vir julle lekker naweek verder en uh, ek sal net nou val ek weer in op, uh, op Ramkat Radio, val ek in met um, ehm, opspoed waar ek instaan vir Rudolf en opspoed uh, eh, hang af hoe bedrijwig dit is kan gaan enig iets van uh, een uurlange program, of ek meen, een twee uur program, of een twee en een half uure, ons sal kyk hoe dit verloop. Uh, lekker naweek vir julle verder. Hier speel ek nou uit met Heino, sy Zuidwesterlied. Oké, okay. bye for now. Salz ist unser Land und trocken sind seine Reviere. Die Gräser, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere. Und soll sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Unsere Liebe ist teuer bezahlt, trotz allem, wir lassen dich nicht. Und all unsere Sorgen sind überstrahlt von der Sonne hell glänzendem Licht. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. du einmal in unser Land und hast seine Weiten gesehen und hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt, dann kannst du nie wieder von hier gehen sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest. Und sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest.